Lehen urratx hortaz, batzela jente paketa, batzela jente jani zinik eh, gaizan erraiteko, gaizak eh, tipi lehantutiela. Amini ah, bat otat, eh, ganti zela, mena ontsaduz hola behar dizue, uste dit behar dela laboaien artin, mena besteke behar diela gu e, problematikan txartu, ez dizu behar e, utzi doidoela batek erraiten zin bezala agrikolo agrikola. Ez pentsa dit, hortaik bilkuetan, badatekila otaik, eta jente paketa jinan dela, eta zerbait hortaik elkiko dela behar dizugu enetako. Laboai e, eh, haurra eman eh, gusta egoiteko, inbea dienen tako, inbea gestienak ez dizu behar egin eh, eh, lan hoi ez padamaito hoi sigur da, eta behar dizu leku bat egin hor kadro familialen tako, eh, atxuru toke. nik pentsatzen dit, uh, Sibeuko, Geuko, Labantxa eta beste eskoalde orkadro hor kadro familialetaike ahaldelik gaita. Bon, lehen urratxo hori positiboa, hauz ondokoak ere hain positiboak izanen dira? Bai, positibo, nik, nik bezala, positibo esan ditutit, salbu gaiza sumait, etitit, eh, sumaitek oso ados. Eh, Aizaduz, heben gaiza sumaiten egiti, emena geho politikoki behertutzuk haitu hili e bate egin. Nik ikusi dit, badiz e, bi e, behi saian proposatu dienin eh, hoita hamar behi ezpetik estesen eh, primak eh, hunk, gu xuxenka hunkitzen getitzu, eh, labon behuko labontxa xuxenka hunkitzen iz, hoi apaltuik izan da borroka animale li bat egin onduun hamar behietat, mena behar dizi jakin, departamentu huntan, uh, mila eta hiueg hun lauai ez behi primak hunki, txipiegi behitzen. E e eta hoik ez dit pentsatzen uh, piantziela, hoik gaineko laboantxa, ma laboantxa gogo hortan, uh, e, fain gogo, ez duzu besti beno gogo, mena laboantxa hortan diela. Eta hoier beha laguntza hoi bestek bezala mesitzen di, bestek bezala behar zizien. Tordien hoiko hortutze de, de soa politika fer eta uh, uh, hortaike iganen duzenetako. Ebe uh, hortetxekitzen ahalde, Baina la gente han txinkiet dela, zen eta bagintian uh, eh, berre hini ganik. behak eh, mintzatzen duk, eh, aski um, lotxagarri duk. Zutu hogei urtean hola jarrekitzen baduk, statila tati txalteik sibe hon hola, hola gütitzen badia. Ordin, bostik ez egoizuntan soluziona ikatzama, men uh, bako txak erraiten dik uh, bat, ikusten din eta ointerxentzia bai. Atera kolektiboak izanen direla horre azpin baratu izan da. En ustez ez eh, behar eh, dez eguki eh, estadotik edo europatik ez diti hek batziak eta heltu bada gutitzen magia hain unxau duk entako segur duk alkar lanaz eta alkar laguntzez eta gihaun hartin antolatzez dugula zerbait kamiatzen ahal ene Ofizioaren eh, irudia ere, aipatu izan da, behar dela ago izan laborantzako ofizioa Ba, fier izan zerbaituk, uh, eh, geho ne uh, eh, batu beste kondizione heli bate gazten interesatzeko, deja ait, aitetan mak gogo hunez lanin eta ez da lanpetu ikizan edo beti lanin nahi geho dejen haurak kaltu behar da interesatuikago ek. Horge, eh, etxen den ambianzaken ustez hanitxe egitenik. Oso interesante duitu zitak, bon problematikak ez dutuk egin guk eta bihar guk eh, luzaz batukotek, Bena, bon, eh, oso agertu dena duk bon, algerrek behar genila zerbait egin eta ez zela laboien historia bea denen eh, denen historia bat zela eta hoi eh, sosietatik kontutan hartzen bada helte bada badik eh, zabaita kontzamente egin oso agertu dela e laboiek beek ez dela soluzioni atzaman oso goituko behar dela beste beste jentekin antolatu eta sosietatik behar dela laboen txala gintu bai ere aldetik eta bai bon, harru izateko gizan